Արազը Ինիս է չինիս մին դուրգեր մարդայինիս։ Դրանք շտեն շագիրդայինիս մի խոխա։ Տանք շատ սիրավունինի սիրուրնը հետ։ Շագիրդնել ուստեն տաննարալ կնայիս։ Այդ երգիրին թակավերը քյոհնաշոր իրակինաս, քինիս տեսնաս իրան երգիրին մարդիկը հին չավան ապրես։ Թակավերը սուբթակասա այդ ուստեն տոնը քշերտղ Ղոնաղնգիս։ Ռութանակ շերավուստ անկյաս աշագիրդին ցենտաս թա դեհա դեհա դեհա շուտրա երկաց այս մարդկանցը պետք է հարգենք է շուտրա այդքան կոնչիննիլ գիրտ այդ շագիրդը աշկերե պինասա թա պաուստա հորը տիճելի երկացրեր թողեցեր ոչ թե տեսնամ է մղա փյունի մարած մղա փյուն ուստան շագիրդին սսաթա ասը տեսնամ այդ ինչ արազա վեր այդքան մղա փյունս կյաս Էդ խոխան պենդ վննա գնաց թա ասել չուն վեր ասել չուն։ Դա հաստանը մարդը սեսա ես նիգերան կմեռնեմ վեր գիդան վեշ թա էդ խոխան ինչ արազատասալ վեր ուստան այդքան ստիպիսա ինքն լսես չի։ Դա հաստանը մարդիկը քիսեն յուրանց պալատը թակավերը հանստեսա թախտեն ըսես վեր պլան ուստեն շագիրդը ցենտվե կյա կոշտուս։ Կյասն էդ խոխեն տնես թակավերին կոշտու համ քինիսա, համ դաշտի գիդաս, որ ռազին հետյաննական, հալբած սկացալա։ Այդ խողան քինիսա թակավոր են գոշտու, թակավորը տրան հրցնեսա թա, ասե տստամ հինչ հարազս տսալ։ Այդ խողան պենդ վննա կնաս թա, ա, ասկի մուստես ասալչում, լհաստեղ ասիմ։ Թակավորը շատ կզնվեսա, վեզիրները նսեսա, տարեք սպնացեք։ Վեզիրներն մաչին մին խելունքինիսա ասեսա, Խեսպանինք, վեր համրազինս մնական նիգարան, համել իրգիրատ մին ջահիլա կուրչիլական։ Թող կած ամմնուր թակինք, պատվալը գցինք, մին կտոր չոր հաց տանք, վրասել չի մինել կթակենք։ Էլ հավերասել չի, մինել կթակենք կասե։ Թակավերս էսա լավ կնի։ Էդ խուխենամ մնոր կսն, կսիսն պատվալը էլ հաչի արազսս։ Տրալացին սասը թագավորը նախճիգս կնասա։ Ծառն ղրկասա թա քինիտս ենինչ լացուսասա։ Ծառան քիսա իշիս տսնաս պատվալը մինջահել տղայա ամմաշած սերուն։ Կասա ասաս վեր իստի իստի մին տղայա։ Թակավերեն աղջիկը քիսա տսնաս դաստի սիրահարվես տղեն իրա ամեն օր լավ-լավ խորուգներ հաց հատնստաս այդ տղեն են համան բարի վեզիրեսեսա էսլեհա թկսինք է օշը կալխանքցիս թող ամուսի մինդոնում թակենք Այդ վրտիաս էս ընդրահտ է որ թակավերեն աղջիկը դրան վսկայա ինիս ռուշվատ տված Այդ տղան էլհա չարազն աղլանում Թակավերեն աղջիկը վեզիրին սեսա թող պիրին էս պալատներեն մինումը կենա Իտիելնեսը Միշտ թակավերեն աղջիկը այդ տղենս էսա, է վխեսիմ յուրուր արժանի չտերնանք։ Ամը տղանս էսա, ոչինչ արխային կաց։ Մհդ մին օրիշ թակավեր զոր քաղրկես ես մին թակավերեն կոշտը թամին պենեն կսլական։ Վեր գիդացիկ, ենահու գիդացիկ։ Վեր գիդացիկ նիչ։ Յա կրվնք երկննական ել աղջի գետանք տննական։ Էս թակավերեն զորքը կյասն Ատրանս նշանցն 10-40 խոխա, լոխ մին բոյի, մին շյուրերավ, լոխ յուրուր նման։ Դրանք հսեսեն թագիդացեք, ստահանցավերնա աղջիկ վերնա տղա։ Ենահու քիննականան։ Թագիդացեք վիճ, յա կրվն քննական ել աղջիկը տննական։ Այդ թակավերը սա ղյուրան երգիրին իմաստուն մարդ կանցը ծենա տաս, ոչ մնել գիդաշ չի։ Էդ տղան ասեսա, ես կգիդամ։ Թակավերը նախճիկի ասեսա, դեվեր կգիդաս։ Իմ հորասը, թա աղջիկդ ինձ տաս, կգթենամ, թա չէ չէ։ Թակավերը սուբտա կզնվեսա, որ էդ տղան տի ասես։ Մինել ասեսա, լավ կնի։ Էդ տղան պիրիսա մին գզղան ճիրավ լսնես, գծեցնես, էդ խոխոցը մին մին ծիրքերնեն տինիս էդ կած կած ճիրին մաչին։ Որևէ ճելլի դուսա ունես ծիրքը, ասեսա, էդ աղջիկա վրեիտ ետ եատիսունես, էտ սսյա էտ տղայա։ Էտ զորքը ետ ատերնս կինիս, ամա էտ տղն էլ հատակսին։ Ասսյա պա ես ծեր փսանչում, ասսեն էտ ռազին հախկանա։ Մին օրել մին օրիշ խնդիր կնպիրիս։ Իրեկցին պիրիս, մին բոյու, մին ռանգի թա, ըսսեցեք տեսնանք վերնա, մին տրեկան վերը երկու վերը իրեք։ Այդ տղանը սեսա, ինձ նշնացեք ձեր աղջիկանը երա, ասին։ Իտ ելնեսին, պիրեսին մին աման կատնը մին տղ դինիս, միկա յոնջա մին տղ, միկա կյարիել մին տղ։ Վերը վեր քինիսա թա կատնը խմե, ըսսեսա, էս ցին մին տրեկանա։ Յոնջա օտողենսեսա երկու տրեկանա։ Կյարին օտողենել սեսա էսցինել իրեք տարեկանա։ Տահանք մինել են ետ տրնաս, քինիս թա կթալում։ Իրեք հնջի դոնումը պիրսն իրեք խնձոր մին ռանգի յուրուր նման յուրուր մոչանք քթիկ տեսնանք վրնա ռութանա կտրած։ Վրը քսուրեն վրը յուրուգունը։ Այդ տղանը սեսա հրսանը քրեք ասի։ Պիրսն փսկս թակավարեն աղջկանը երա տինիս մին պալատում։ Մենք էլ թակավարեն փսան պիրսամին Ղզղանջուր լցնես, վերդինիս, այդ խնձորնն գցես ջիրին մաչը, տսնաս մինը տակ աղնես, մինը ջիրին մաչին վննականաս, մինն էլ ջիրին կողքն անգնիս։ Ասեսա ջիրին տակն էրութանայա կտրալ։ Մաչինը քսյորեն, գլխանը դյուգնո։ Էն թակավերեն զորքը յետա տեռնաս քնիս, թալող մին տղայա կտալ։ Աղջիկն էլ փսակալն այդ տղեն իրա։ Տան տղան դուր չինգաս, էլ կրավ չինգաս։ Թակավերը մծացալար։ Փսան նախճիգի շատ սերավին յուրուրնը հետ։ Թակավերը այնքան վաղ քեցալ չար աղջկանը պալատը։ Մհդ քնիսա թանի մնը փսեն տանը մղակավը աղջիկի հենայնից մարտին գլխանը երը նստած։ Դաստի վեր հորոտսնասա հմունչիլան փխչեսա։ Թակավերեն փսան ստեղ դաստի ծիծղեսա։ Թակավերը սեսա յաղուց ծիծղեցի։ Փսանը սեսա մին պենա մտսնգալ մեկ կասին, մուրազի սսալն պրծալ։ Թակավերը թա արազը, թա հա, ենք շերեն ռազին, մեհտսնի իրիկնակը գլխիս տիերան շորկյար։ Գիրտ վեր լուսինը տուսկյար, իրիկնակը կյողլոկանար։ Մեհենք իրիկնակը աղջի գետակալ խանաս երը, դու տուս եկեր հմնչիլան փախավ։ Թակավերը սսա, «Էտա լալարազը»։ Փսանտա հա։ Էսա էլել Միհենգիմ աշկավստասի արազս ըսացի։ Մինքանի վղտանը յետը թակավերը մռնեսա։ Տղան թակավերա տերնաս աղջիկնել թակուհի։ Տրանք շատ սիրավ յուրուրնը հետ ապրեսին։